פרק נ"א שמעו אלי רודפי צדק מבקשי אדוני, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתי ואברכהו וארבהו. כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן אדוני, ששון ושמחה יימצבה, תודה וכל זמרה. הקשיבו אלי עמי, ולאומי אלי האזינו, כי תורה מאיתי תצא, ומשפטי לאור עמים ארגיע. קרוב צדקי יצא ישעי, וזרועי עמים ישפוטו, אלי איים יקבו, ואל זרועי ייחלון. צאו לשמים עיניכם, והביטו אל הארץ, מתחת כי שמים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה. ויושביה כמו כן ימותון, וישועתי לעולם תהיה, וצדקתי לא תחת. שמעו אלי יודעי צדק עם תורתי ולבם, אל תראו חרפת אנוש, ומגידופותם אל תחתו, כי כבגד יאכלם עש, וכצמר יאכלם שש, וצדקתי לעולם תהיה. וישועתי לדור דורים. עורי עורי לבשיעו זרוע אדוני, עורי כמקדם דורות עולמים, הלא את היא המחצבת, רהב מחוללת תנין. הלא את היא המחרבת ים, מי תהום רבה, השמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון ואנחה. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, מי את ותראי מאנוש ימות, ומבן אדם חציר יינתן. ותשכח אדוני עושיך, נוטה שמים ויוסד ארץ, ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק, כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק, מהר צועה להתפתח, ולא ימות לשחת, ולא יחסר לחמו. ואנוכי אדוני אלוהיך רוגע הים, ויהמו גליו, אדוני צבאות שמו. ואשים דברי בפיך, ובצל ידיך כיסיתיך, לנטוע שמים וליסוד ארץ, ולאמור לציון, עמי אתה. התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים, אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו, את קובעת כוס התרעלה שתית מצית. אין מנהל לה, מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידה, מכל בנים גידלה. שתיים הנה קוראותייך, מי ינוד לך? השוד והשבר והרעב והחרב, מי אנחמך? בנייך עולפו, שכבו בראש כל חוצות, כתו מכמר, המלאים חמת אדוני, גערת אלוהי. לכן שמעינה זאת ענייה, ושחורת ולא מיין, כה אמר אדונייך אדוני, ואלוהיך יריב עמו, הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה, את קובעת כוס חמתי, לא תוסיפי לשתותה עוד. ושמתיה ביד מוגייך, אשר אמרו לנפשך, שחי ונעבורה, ותשימי כארץ גבך, וכחוץ לעוברים.